Nedažydėjo rūta žalioji, o kieno stonė Žiauri tikrovė. Šešios minutės po 11 valandos, kaip ir įprasta penktadieniais, tokiu laiku pulsetryje, ne kas kitas, o žiauri tikrovė ir istorijos trėjas ekspertas Aivaras Lilika kartu su manimi. Labą dieną, Aivarai. Labą dieną ir kai labas klausytojai. Kaipgi e, rudiniškos nuotaikos šiek tiek pakirto oi, ne, ne, ne, nekalbėkime. Viskas tai, gerai, viskas ne? Tvarkoj, Svarbiausia, kad šaltis, šalia. bet ne žmonės. Svarbiausia, kad viskas ok. Ir Lietuva dar vietoj. Lietuva vietoj. Taip, e, praėjusias e, laidas pradėjome e, narplioti iš tikrųjų turbūt be neįdomiausia Lietuvoje ir reikšmingiausia viena iš įvykių, tai yra Lietuvos krikštas. Taip. Šiandien turbūt tęsime, ar ne, visą Taip, šitą? Tęsim Lietuvos krikštą, nes bandžiau sutilpti vieną iš pradžių laidą į dvi, bet jeigu tilpsim į keturias, tai <laughs> bus labai puiku. Šiandien tada trečia laida apie E, Lietuvos e, susidūrimą su krikščionybė jau tiesiogiai, nebe kaip kovotojai, kovojančiai šaliai su krikščionybė, bet kaip tapimų krikščionišką šalim ir be abejo mes pereinam į tą laikotarpį, kai mes buvom kovotojai su krikščionybė. E, net Gediminas yra savo laiškose paminėjęs, kad aš už savo tikėjimą tėvų guldysiu galvą ir krikščionis pavadina visus šunimis. Tai čia yra iš Gedimino laiškų tiesiog citata. Apie tai, aiškus, Gediminas bus turbūt dar už 3-4 laidų, e, bet šiandien šiek tiek pakalbėsim galbūt ir apie papročius, kokie buvo ir pamažu pereisime... Čia tikrųjų lietuvių, ar ne? Taip, taip, taip, tų tikrųjų senųjų mūsų, nes yra pakankamai nemažai išlikę raštų. Ir aš kaip įdomu, vėl kiek aš žiūrėjau, einant senin, pavyzdžiui, jau 17 amžiuje vienokie papročiai aprašyti įpročiai, 16 vėl ir einant vis gilinį yra išlikę net iš 13 amžiaus ap, aprašai senosios mūsų pasų. Tai jinai vis prastėja, ta prasme, kokybiškai e, pagal minties talpumą, pagal mintį jinai prastėja ir jinai tampa vis labiau būti... e, tokio mužikų, sakykime, kažkokio tai šudrų galbūt. <laughs> Iš tikrųjų, ne, turėtų būti aš taip Ne, tai su krikščionybė tas e, įvyko, ta prasme, kad žmogus, žmonija pasinėrė į tamsumą vietoj, e, ką mes veikiame su gamta ir gamtoje, buvo aptarinėjama, ką mes e, nukertame e, gamtoje. Bet kokia <laughs> atveju iki 12 e, laidų laida Žiūri tikrovė ir aš manau, kad nieko nebelaukdami galime pradėti iš tikrųjų įdomius pasakojimus apie Lietuvos Taip, krikštą. Aš galbūt tik tai tiek priminsiu, gal e, visai neseniai buvo rugsėjo 22, tai yra kaip e, Baltų vienybės diena, kur paminimos visos e, mūsų gentis, visos e, tautos dalis, e, kur labai įdomų dalyką mačiau, e, toj pasakysiu, kuriame mieste Žemaitijai, Kaltinėnuose. Yra kapinėse išlikęs labai įdomus kryžius iš 19 e, amžiaus e, pradžios. Ir tenai yra akmeninis iš granito iškaltas padarytas ažolo, e, toksai ažolo kaip ir kotas, kaip ir kelmas, kaip kamienas, bet su nukirstom šakom. Ir ant paskutinės šakos yra paskutinė viršutinė šakelė, trys mažos šak, šakelytės nukirstas, iš kurių ir išauga tasai kryžius. Tai yra, jeigu Pasižiūrėti, prūsai buvo nukirsta kaip šaka, e, kuršiai kaip nukirsta šaka, jotvingiai kaip nukirsta šaka, suduviai iš esmės, nors jie ir liko, bet vis tiek didžioji dalis jų buvo nukirsta šaka. Ir vat ant kiekvienos šakos yra svastiko ženklas, e, švaistikos. Tai yra e, saulės, mirties tuo pačiu, de, ta, vėl priklausomai nuo to, į kurią pusę sukas, na, nuo graikų senųjų laikų, svastikai buvo ir į įkapės denama, bet į ta, kuri Iš vaisto, ne ta, kur savo vastiką savin renka, bet iš vaisto. Ir tai vat ant to ažolo, kuris stovi iš 19 amžiaus pradžios e, antkapis vieno šalia Dionizos Poškos kapo, Kitas žmogus e, tai yra būtent, kad e, kaip ažalas nukirstom šakom ir iš paskutinių trijų yra toksai padarytas kryžius, o ant tų nukirstų saulės ženklas, e, svastika. Tai mes E, per tai savotiškai ir tapome baltais. Vat kai aš kalbėjau, pas mus tai buvo ne e, apibūdinimas spalvos tiesiog kažkokios tai balti, e, su mirtim surištas. Ir mes, jeigu žiūrėsim, va, ta baltų vienybės diena yra turbūt e, tai, e, kas e, iš mūsų ir liko. Tai yra balta spalva tik tai. E, mes kaip nukapotas ažalas su nukristom šakomis, e, pas mus labai dideli prisiminimai apie medžius, apie šaknis. Ir e, vieną dalyką galbūt klausytojams pasakysiu, kad e, jeigu žiūrėti, viską reikia matuoti pagal gamtą, o ne pagal teologiją. Nes teologija tai yra abstrakcija, tai yra abstraktum, tai yra toj, ko tikroviai nėra. Du vyrai negali vaikų padaryti, kad ir kaip jie besistengs, bet vyras su moterim gali padaryti vaikus ir sukurti šeimą, ir tai yra tikrovė. Ir e, va, teologija ir užsiema dalykais, kurių negali būti e, tikroviai dažniausiai. Tai e, noriu pasakyti, kad e, gamtoj mes matome tokį reiškinį Saulės žvaigždžių gyvavimo laikotarpį. Mes matome tą geltonoje, sakykime, žvaigždę, kuri spinduliuoja tokia kaip Saulė, kuri sudegins tas cheminės medžiagas, išsiplės ir pasidarys jinai pakankamai didelio, vos ne iki Jupiterio, Saturno gali būti netgi orbitos e, išsiplėsdama ir tapdama nena didelę žvaigždę, prarydama visas mažytės planetas šalia jos skrendančios. Ir po to, kai jinai vėl sudegins tam tikras medžiagas, ten likusias, jin tampa tokia baltąją nikštukę, e, metalinę daugiau žvaigždę. E, ir ta vat baltoji nikštukė yra dažniausiai pradžia net ne pabaiga žvaigždės, nes e, kai susitraukia iki tam tikro dydžio e, tas buvusio Saulės heliocentrinis, sakykime, modelis kažkoks, tai jisai sproksta, e, gali tapti arba jodąją kosminę skileto ta vieta, arba gali tapti dulkių telkinys, iš kurio prasideda naujos galaktiko, naujos saulės, ne galaktik, bet paukščių tako galaktikos ribose, sakykime, naujos saulės heliocentrinės sistemos modelio pradžia. Ir vat mes savotiškai ir esame, dabar pasidarė tas baltasis nikštukas, šalia mūsų buvo raudonoji milžinė. Ir jeigu žiūrėti mūsų tos baltosios nikštukės ir raudonosios milžinės santykius, mes pamatysime, kad jie tapatus e, žvaigždžių kūnams e, gamtoje. Ir todėl, sakau, šalino teologijos, filosofijos ir dar kitokių abstrakcijų ir arčiau gamtos ir mes pamatysime, kaip e, tikrovėje iš tikrųjų virsmai, veiksmai kinta pagal gamtos dėsnius. Mes šiai dienai esam baltoji nikštukė, bet nepamirškim, ką ta baltoji nikštukė gali ir ne tik, kad gali, bet ir turi padaryti. Kiekvienas iš mūsų turim tapti baltąją nikštukę, kuri perkeičia visą tikrovę, kuri išspinduliuoja visą tą sukauptą energiją. Ir jeigu mes jos neišspinduliuosim, nu kam? E, pavirsim juodąją kosminę skilę ir tiek. E, gal rudąją, nu, žiūrėsim. <laughs> tai Aš dabar e, grįšiu prie to, kad ta Baltų vienybės diena šiek tiek e, įpareigoja ir e, aš paskaitysiu keletą tokių dalykų, kur aš praeitoj paskaitoj paminėjau, e, apie tai, kad e, buvo tam tikri dalykai, įpročiai, kurie mums su krikščionybė buvo pakeisti Ir e, gal netgi reikėtų skaičiuoti okupaciją, okupacijos pradėjimą, sąmonės okupaciją, sąmoningo gyvenimo suvaržymas, laisvo gyvenimo suvaržymas, būtent nuo Vytauto ir Jogailos laikų, kuomet ir buvo įvesta krikščionybė nes kartu su, su ta krikščionybės forma tie ir, ir milžiniškos represijos. Turim nepamiršti, kaip aš jau minėjau, kitose laidose Vytautas su jo gaila įvedė labai griežtus įstatymus, apribojančius, sakykime, ortodoksų, e, pravoslavų gyvenimą, E, kitų bendruomenių gyvenimą ir išskirtinę vietą, pastatydamas tik tai vieną teologinę kryptį, kuris tuo metu vadinosi katalikybė, krikščionybės viena iš atšakų ir, taip sakykime, mes e, pasinėrėme į laikotarpį, kuriame nukrujavome ir išnykome kaip reiškinys po to. Ir toliau nykstame, e, jeigu nesuvoksim baltosios nikštukės dėsnių, gamtos dėsnių. E, taigi, aš paskaitysiu iš e, maždaug e, iš Simono Grunau, iš kitų veikalų apie dalykus, kurios krikščionybė nubraukė ir tai tapo netradiciniais, neįprastais dalykais. Po kažkiek tai laiko, nežiūrint, kad tai, kas buvo nubraukta, buvo įprastais tradiciniais. Tai, sakykime, tuo atveju krikščionybė buvo netradicinė sekta, netradicinis tikėjimas, kuris atėjo į tradicinio tikėjimo, įprasto tikėjimo lietuviškai žemės ir rašo kad e, jie turėjo krivių krivaitį. E, tas krivių krivaitis, aš vėl paaiškinsiu, yra dažniausiai lotiniškoj formai rašomas kaip kyrie kiraito. Tai yra kyrie viešpats, viešpačių viešpats išsiverstų. Ir kitas dalykas, kad tikėtina, e, dar laido vėliau irgi apie tai kalbėsim, tikėtina, kad krivis kaip o žodis atsirado uh, kai Lietuva e, turbūt nuo Mindaugo laikų e, priėmė katalikybę. Ir tada tos pravoslavų kunigus, mūsų senosius kunigus buvo pavadintas, jeigu etimologijos žodinė, e, prasmių žodinė, pasižiūrėsim, ką reiškia žodis kreivas, kreivinti, mes pamatysim, kad tai yra priešingybė tiesinti tiesus, tiesa ir kreivas. Kreiva priesaika, kraiva burnis ir panašiai mūsų kalboje tai yra neigia, neigiamas žodis. Ir va tas krivis atsirado kaip neigiama, neteigiamas, tik tai tiek, kad šios dienos kriviai to nesuvokdami, kaip papūgos <laughs> įsikandė kažką tai kartoja, nes tai yra nu, žaidimas vaikų smėlio dėžiai nesuvokiant tų tikrųjų prasmių, to konteksto galbūt netgi, kuriame tai atsiranda. Ir e, pažiūrėkime, mes turim visą krieviją. E, latvių kalboje, vienoje iš baltų, taip vadinkim, tų sarmatų, kaip aš vadinu, genčių, tautų kalba, visa Rusija yra krievija. Tai kas čia dabar visi kryviai tenai gyvenat, pagal tokią logiką išeina. Arba netgi ir tas pats mūsų, pasakykim, tokia pusėserė ar pusbrolių kalba, e, rusų, slavų kalba, kryvoj. Irgi, tai ką, išeina, kad kryvoj ir yra tas pats kryvis, netgi etimologiškai. Tai Ne, yra kri, tiesos priešingybė ir tikėtina, kad tai buvo pavadinti pirmieji pravoslavų e, kunigai, ortodoksų, e, kurie mokino kreivo tikėjimo, neteisingo. Ir todėl jie, tas armatijos dalis, kuri priėmė kreivą tikėjimą, tapo krievyje. Kreivų, kreivo tikėjimo mokanti šalis. Ir vėliau tai e, persimetė į katalikų bažnyčią ir jų tam žodinę, tai tai buvo tiesiog neteisingo, netiesaus žmogaus mokymas, kreivo mokymo. Ir tai yra, todėl, tai kad mūsų kalboje kreivas ir tiesus yra dvi priešingybės tarpusavį. E, be abejo, buvo ten tos krivulės ir panašiai, bet tai jos turėjo visiškai kitokią funkcinį paskirimą tenai. Ir, e, o tame kontekste netgi žiūrint, aš matau, kaip dažniausiai net ne kriv, kirvis, šventa kirvis dažnai yra įvardinamas, ne krivis, o kirvis. Ir ne E, Kyrie, o Kyrie Kiraitas, e, Kyrie viešpats latiniškai. Ir e, čia originalus skaitant, vartant atrandi, o kadangi mūsų vertėjai sulietuvindavo daugelis dalykų, tai mes vėl gavome, kad, kad čia kryvis jau yra kažkas tai iš, išpatingai, tiesiog tai yra iškrypelis lietuvių kalba. <laughs> Paprastai ir tai iškrypeliai, nesuvokdami, e, ką jie daro, tiesiog vat, to žodžius paėmė. Žiniai, žinys tos būdavo lomai, e, buvo apie 18-17 e, žinių luomų. Jeigu mes šiai dienai jos išverstumėm į, e, aš jau čia 13 amžiaus šaltinius imu. O kaip paminėjau, mes dabar einam visgi esame 1380-1400 metai laikotarpį grubiai. Tai va to laikotarpiu mes jau matome, kad tas žinių luomas pamažu e, silpnėja ir tai greičiausiai įvyko Gedimino, galbūt jau Mindaugo Vitenio laikais, kai karinis luomas įgavo e, absoliučią e, autoritarinę valdžią, tai gali ir tada žinių tas luomas įtakai mažėjant, supratimas, šviesuma proto mažėja ir kvailumą vietoj kūrybos mes tada užsiemėm karybą. Ir ta karyba vietoj kūrybos mes užsiemam iki pačiai dienai. Ir žiūrėkime, mes kariaujam vienas su kitu, mes e, kariaujam su savo kaimynais, mes kariaujam su visu e, pasauliu už demokratiją. Ir e, vietoj to, kad mes kurtumėm pasaulį, mes kariaujame pasaulį. Tai yra va, tai du, dvi savokos, kurios su žinyje, su žiniais išsikreivina ir tapo visišką krieviją, tai pasakykim. E, kas ir matosi mirčių kiekėje pasaulyje šitam. E, taigi, e, buvo kalbama apie tai, kad Vienas iš įdomiausių, aš dabar va tiesiog žiūriu į Simono Grunau Prūsijos kronikas 1529 metais išleistas, bet jisai šiek tiek anksčiau rašė 1300-1400. Tai E, veikalų naudoja. Taigi, yra vienas iš įdomiausių ir šokiruojančiausių dalykų yra tai, vat, ten yra punktai surašyti, tiesiog penktą. Vyrai turi teisę turėti tris žmonas. Tik pirmoji turi būti vyriausiai. E, ir Iš, mane tas iš pradžių labai nustebino, aš pamaniau, kad suklydau tai skaitydamas, po to pradėjau domėtis atidžiau ir nustačiau, kad Jono Hrisburgo sutarties, e, kuri buvo Prūsijai pasirašyta berods 1248, plus minus 2 metai, e, tai ten yra vienas irgi iš punktų, kad nuo šiol prūsų vyrai turi turėti vieną žmoną. Ir e, nuo tų metų tiesiog pilna šaltiniuose, kad e, vyrai ir trys žmonos. Netgi jeigu mes mūsų didžiosios kunigaikščias paimsim, mes pamatysim dvi, trys žmonas visur. Ir nerašoma, kada jos mirė, kada ten dar dažniausiai tipo nežinoma. Iš tikrųjų tikėtina, kad mūsų didėjai kunigaikščiai gyveno vienu metu su dviem, trim žmonom, kaip tradicinė lietuvių šeima. Vienas vyras, trys moteris. Kamba keistai, bet E, netgi mūsų pasakose, mitologijai tai atsispindi, kur yra viena, e, vienas bernelis ir trys e, seselės ar trys mergelės, kurias jis pailiu ir lanko. Tai tiesiog net mūsų pasakos yra šito, tik tai perpildytos. O Tik tai tiek, kad galbūt mes, jeigu pereisim iš to karinio laikotarpio, Tai mes pereisim prie to taikaus, armatiškojo kažkiek tai laikotarpio, prie moteriškos visuomenės, matriarchalinės, mes pamatysime, kad ne vyrai rinkdavosi, o moteris rinkdavosi su ko gyventi. Tai čia yra kitas dalykas. Čia gal iš pradžių vyrai gali apsidžiaugti, o, trys tai yra tvarkoj. Ne, ta vyriausiai žmona ir pasakydavo, su kuo ir kaip ir kas. Ir jinai, jeigu nesutikdavo, tai ir likdavo tokia monogaminė šeima, sakykime. Tai buvo trupučiuką kitoks, bet taip tradicinė lietuviška šeima buvo vienas vyras, trys moteris. Kita priežastis be abejo galbūt buvo ir karai, e, mūšiai, kurie išretindavo vyrų gretas ir e, be abejo visas jėgas mesti prieš sektantus katalikus reikėjome, su sektantais katalikais kovojant, ką liūdėjo mūsų piliakalniai nebylų šiai dienai. E, tai taip, vyram žuvus e, reikėdavo pasirūpinti ir tom kitom našlėm vadinamam, kam čia bereikalingai turtas, taip sakant, genofondas turi nykti. Tai buvo labai praktiški, labai išmintingi žmonės ir šiai dienai netgi aš jokiais galiu pasakyti, pasižiūrėkim, Tai jeigu išmesti tos vadinamosius e, alkoholikus Lietuvoje, kurie jau šeiminių pareigų ne tik, kad nebegali padaryti ir panašiai, tai mes panašų skaičių ir gausim prie vieno sveiko vyro, e, trys sveikos moteris bus. Nes e, tokia situacija Lietuvoje panaši kaip irgi to meto e, Tai čia irgi pamastymui galbūt Seimas galėtų e, tradicinę lietuvišką šeimos modelį taip pat atstatyti. <laughs> e, buvo labai... E, e, irgi tokie įstatymai, kad jeigu tu sergi ar tu turi neįgalumus kažkokius tai ir dar, tai buvo leidžiama tau pačiam savanoriškai pasiaukoti. Tas primena šiek tiek ir romėniškąją visuomenę, ir graikiškąją visuomenę, kur e, jeigu matydavai, kad tau gyvenimas yra kitiems našta, tu galėdavai pats pasitraukti savo noru. Ta prasme, nieks nieko, bet tai buvo irgi e, tos visuomenės dalis – E, čia eugenika toks mokslas yra labai apsidžiaugto atradę šitas dalykus mūsų visuomeniai, e, bet, e, taip sakant, rūpešiai ir kitokie dalykai mums svarbus pakankamai ir šiandien. Toliau, pavyzdžiui, jeigu turėdavo vyrą, suvedžiodavo kokią nekaltą mergaitę, arba šiaip moterį, jeigu jis jau turėdavo tris žmonas gyvena, Tai va čia parašyta. Bet jei vyras jau turi tris žmonas, jį reikia atiduoti šunims sutraskyti, kadangi jis paniekino mūsų dievą, dievus, kurie gerbė santoką ir nekaltybę. Tai yra santokos pagarba ir nekaltybės pagarba buvo labai ger... prižiūrima, tai sakykime, jeigu tu turi tris moteris ir su ketvirta jau išėjai, tai iš karto tave bausdavo mirties bausme, nes skaitė, kad vyrui trijų moterų jau turi užtekti ir nėra ko balovotis pas kitų. E, pavyzdžiui, kitas 13, e, čia vienas iš paskutinių jau e, punktų tokių dalių aprašytų. O jeigu kas apsivoktų, tai pirmą kartą reikia išplakti rykšte antrą kartą rimbu, apsivogus trečią kartą atiduoti jį sugraužti šunims toliau nuo mūsų devų. <clears throat> Galėtų irgi Seimas priimti šitą įstatymą ir, sakykime, o dabar labai daug tų rezonansinių ir kitokių bylų dėl vagysčių kyla, nu, galėtų tradiciškai pritaikyti šitą 13 punktą. E, tai pirmą kartą išplaka rykštę, e, antrą kartą rimbų, o trečią kartą atiduoti jį sugraužti šunims toliau nuo mūsų devų. Čia yra to laikotarpio įstatymai, jeigu mes pasižiūrėsim. Bet dar turbūt viskas viešai galbūt buvo daroma. Be abejo. Čia jau už vagystės, kadangi tai yra viešo turto dažniausiai pavagimas, o ne asmeninio, <laughs> asmeninio turto nieks nevogdavo, tai už tą viešo, e, va tokie simbolinę, gali, sakykime, prezidentūros, kokiai daukanto aikštėje galėtų. Daukanto aikštėje ir dabar, ar ne? Ką jo, ir su rikštelė porą kartų e, į sedinę kokiam merui ar vicemerui, ar ten, vat, sidabriniai toletai kažkokie auksiniai atsiranda. Nu, pirmą kartą, antrą kartą jau rimbaliu galėtų pavašinti ir prezidentą, pavyzdžiui, galėtų tą patį atlikti, būtų dar labiau simboliška. E, taigi, e, toliau paskaitysiu iš Mechoviečio. E, buvo nuo pat pradžių lietuviai garbino devybės. Ugnį, miškus, gyvates ir žalčių. Ugnį jų kalba vadima žinyč, kurią nuolat kuriano žinys. E, taip pat, aš dar vieną perskaitysiu, e, jie gyveno be kokio nors ypatingo dievo, ta prasme ypatingo dievo mes neturėjom. Garbino menulį, saulę, taigi panašus į gotus, E, ką norit mato pasakyti, kad skirtingai nuo tų e, paveikslų garbintojų, abstrakčių daiktų, nu vat, kaip sakykime, Akropolėje žmonės garbina Sony, e, Philipsą, iPhone'ą, tai yra šios dienos tabai, o to laikotarpiu buvo Marijos, Juozapai, Antanai, mediniai, ten jų relikvijos ir panašiai buvo parduodamos už panašią kainą kaip iPhone'ą ir panašiai, ir tokiais pat kiekiais. Tai, e, žodžiu, e, mes neturėjome tokių garbinimo objektų, kurie buvo žmogaus rankų sukurti. E, ir mes jų nepirkom. Kaip tu gali nusipirkti saulę, kaip tu gali nusipirkti menulį, arba kaip tu gali nusipirkti tą mišką visą, sakykime. E, ne, to nebuvo suvokiama, tai buvo tiesiog e, mes gamtos dalis ir gamta dalis mūsų, o ne tai buvo, kad ką mes iš jos padarysim, kokius iPhone'ų čia iš miško dabar prikasime, išskaptuosime, kiek tenai e, tų TFT monitorių visokių ir panašiai. E, E, ne. E, ir įdomiausia tai, kad, pavyzdžiui, jeigu mes paimsim modernėje kabutėse, aš paimsiu, mes e, su kosminiu greičiau grįžtame iš tikrųjų tą prieš tai buvusią visuomenę, nes mes pamatėm, kad visgi tas krikščioniška kabutėse, aš iš karto pasakysiu, civilizacija, nes aš ją nelaikau civilizacija, tai yra represinių įstaigų suformuota tik tai įtaiga mes matome, pavyzdžiui, Danijoje berots pirmas draustinis gamtos atsidarė 19 amžiaus pradžioj grinai valstybės globojama vieta, kad gamta būtų išsaugota, kad nieks jos nenumaikot. Tai pasižiūrėkime, mes einame į tą nemodernėje, sakykime, visuomenė ir mes atrandam, kad ten pilna draustinių. Tai yra tos pačios šventos giraitės, tai yra tie patys e, e, šaltiniai, upės, ežerai buvo saugojami ir žiūrima, kad jie ir išliktų, kad jie palaikytų tą, taip sakykim, aplinką nepažeistą. Tai buvo suvokiama tuo metu ir reikėjo kažkiek tai šimtmečių, kad mes vėl prie to sugrįžtumėm ir suprastumėm tai, kas buvo to laikotarpio kasdienybė, kai vienas pažįstamas pajokavo. E, iš pradžių buvo gydoma žolelėmis. Po to žolelės buvo uždraustas ir buvo gydoma Jėzumi Kristumi. E, žolelės degindavo. Po to Jėzus Kristus buvo uždraustas <laughs> ir už Jėzų Kristui psichiatrinę sadindavo, o gydydavo cheminiais vaistais e, ligoninėse. E, Dabar šiai dienai vėl suprato pagaliau, kad galbūt jau pati laikas vėl gydyti žalelėmis. Tai tas 600-800 metų toks ratas, kad suvoktumėj, kad taip ta visuomenės modelis buvo daug išmintingesnis negu šitos industrinės visuomenės, kur e, iš esmės, e, taip sakant, atitrukimas nuo gamtos duoda savo vaisius. E, E, taigi, mes neturėjom tokių garbinimo objektų, kokius turi vartotojiško visuomenė. Mes negarbinom iPhone'ų, mes negarbinom Sony, mes negarbinom brandų, mes negarbinom monopolių. Tai buvo Saulė, Menulis, Ugnis, tai yra ne abstrakcijos ir ne vartotojiškos visuomenės atributai ženklai, bet e, E, realūs tikri kūriniai, be kurių tu negali gyventi ir kurių įtako iš tikrųjų viskas klostosi, skaitant vasarą, skaitant žiemą, skaitant pavasarį, skaitant rudenį, skaitant visus reiškinius aplinkui. Tai tiesiog tas stabas buvo nuostaba. Nuostabo yra nuostaba. Stabas ir nuostabo yra nuostaba. Tai va tie mūsų stabai buvo saulė, menulis, gamta. Tuo tarpu ta nuostaba toj kabutėse civilizuotai visuomeniai, e, krikščioniškai tai būdavo e, Jėzus Kristus e, ant nudžiūvusio medžio pakabintas, e, švenčiausia mergelė Marija mieganti su balandžiu, e, dar kitaip pavaizduota bent jau taip su balandžiu, tam vadinama tai šventoji dvasia. E, tai toliau žiūrėkime, vėl tai buvo šventųjų vynis visokios, kur jie nukaldavo. Tai, tai šiai dienai tai yra tos pačios vartotojiškos visuomenės, tiesiog kopija ir mutacija. Tai yra tik mutacijos krikščioniškos, aš tai negaliu pavadinti civilizacija, o vartotojiškos kažkokios tai visuomenės, vergų visuomenės, galbūt netgi e, atributai, ženklai ir niekas nesikeičia iki pačiai dienai. Tik tiek, kad žmonės pradėjo suprasti. <laughs> Svarbiausia, kad supranta. Aivarai, gal galime padaryti pertraukėlę ir pasiklausyti Būtinai. būtent uh, tavo parinktų netgi specialiai laidai dainų šiandien. Reklama iš karto po jos vieną dainą ir iš karto vėl grįšime į eterį. Radio stotis Pulsas. Žiauri tikrovė. Taigi toliau grįžtame eterį, 11 val. 37 minutės ir toliau su Aivaru Lileika, li, li, li, kažkaip ant žodžių, kalbame toliau apie krikštą. Taip, ačiū Ariu už muziką. Šiaip jo, iš tikrųjų nuostabios sutartinės. Taip, kad senas su nauju. Ta prasme, mes esmę galim išlaikyti, bet išorė. Jo, tai modernas tai kinta, toks jo, jaučiasi iš tikrųjų. Jo, ir turėtumėm grįžti prie tų, nes, e, kaip vienas pažįstamas sakė, mūsų sutartinės poveikį, e, sakykime, e, garsinis poveikis yra muzikos poveikis smegenims, tai yra turi stipresnį darninamai, nedurninamai, bet darninamai, nesmaišykim, darninamai poveikį, e, negu kad e, tibetietiškos mantros, e, grigališkiai choralai. Tai yra mūsų sutartinės, yra didesnės psichinės paveikos priemonės. Bet kokia atveju iš tai tikrųjų bet, gražu. <laughs> Jo, ir dabar e, grįšiu aš vėl prie tų mūsų giraičių, kaip aš minėjau, visi aprašo jos jaukias ir aš vėl grįšiu prie 1386, 87, 89, ką padarė karalius Vladislovas, tai Jogaila, e, e, krikščioniškas vardas. E, Vladislavas Vilniuje, čia aš skaitau iš kronikų ištrauką, Vilniuje pagonio akivaizdoje liepia užgesinti tar, tariamą šventą ugnį, sugriauti šventyklą ir aukorių, ant kurio dėdavo aukas – iškirsti miškus, užmušti žalčius. Pagonis verkia, matydami naikinamus jų netikrus devus, bet nedryso murmėti prieš savo karalius, tik stebėjęs, kad devai jo neužmušė. E, kliūdavo ne tik Nes buvo manoma, kad kliūna vis, e, nuo devų kliūna visiems, o čia šiuo atveju niekas neįvyko. Sunaikinę pagonišką šventyklas Lenkų kunigai, o visų pirma karalius Vladislavas mokėjęs lietuvių kalbą, keletą dienų aiškino lietuviams tikėjimo tiesas, mokė jos kalbėti, viešpatės maldą ir krikštė šveštų vandeniu, kad jie iš naujo atgimtų. E, ir kaip sakiau, po tų 600 metų mes grįžtam prie to, kas yra tikrovė, ne to, kas yra mūsų vaizduotė. Komunizmas statė švietėse ateitį, matom, kaip ta raudonoji milžinė gyveno ir kaip gyveno. E, katalikų bažnytė statė šviesę ateitį, matom, kas įvyko tą, toje statyboje, statybos aikštelėje, kokias skirdinės vyko, nuolatinės ir tebe vyksta. Ir, e, žodžiu, gerai, kad turim laiko E, tą kalną, sakykime, nuo viršūnės, kurio galim pasižiūrėti mūsų praeitį ir pamatyti, ir tas kryžius, kaip aš minėjau, su nukirstom šakom, akmeninis, e, labai gerai atspindi tą žiaurę tikrovę, kad iš tikrųjų, e, kaip vienas žmogus pasakė, nu vat, Petras krikščioniškai, ar ne, viskas yra ant jo pastatyta, visa bogžyce, net lenkiškas žodis pas mus iš tų laikų išliko bog ir žyce, vieta, kur gyvena Dievas, bogžyce ir kaip Petras, ar ne, jinai kaip Olo yra, iš e, latinų, čia iš graiko atsiprašau kalbos, kefas iš hebrajų. Tai pamatysime, kad tą netgi paimkim posakį, kad jeigu įmeti grūdą į derlingą dirvą, jisai duoda e, dešimterio paderlių, jeigu į e, kokią apaugusią dirvą pleistą, jisai nuvysta, o jeigu ant olos užmeti, jisai nieko neduoda. Tai šiuo atveju Petras ir yra olan, kurios niekas neauga. Visa bažnyčia yra ola, ant kurios niekas negali aukti. Ir tai istorija parodo. E, galim iš to laiko kalno šiai dienai pasižiūrėti. E, išauga kryžiaus žygiai, taip, išauga. Išauga kryžiaus žygiai už demokratiją šiai dienai, išauga. Užauga, e, tos pats komunizmas yra tik mutacija, viena iš e, su savo tom pačiom apaigom, su savo pranašais, su savo davais, jokia skirtuma, tai yra tik mutacijos. E, E, tai yra, kas atsitinka su žmogum, kai jisai pakliūna į abstrakcijų gniauštus. Bet čia vėliau aš atskirą vien paskaitą, galbūt, kai apie kryžiuočio ordiną pasakosiu, švenčiausios mergelės Marijos reikės ir jį paliesti, tai paliesim tą temą. E, dabar aš dar e, paskaitysiu apie užgesinimą irgi. Svarbiausia žemaičių devybė buvo ugnis. Ant aukšto skardžio prie pat nevėžio upės jie kūreno amžiną ir šventą ugnę – ugnį, kurią žinys nuolat kurstė malkomis. Atvykęs karalius Vladislavas sudegino bokštą, kuriame kūreno stoji ugnį, ugnis žydinį išdraskė ir užgesino. Lenkų kareiviai iškirto žemaičių garbinamus miškus, kuriuose laikė šventais ir devų gyvenamais. E, taip, toliau be to, turėjo tose miškuose laužavėtas paskirtas kiekvienai šeimai ir kiekvienams namams. Tai yra buvo decentralizuota tikyba. Tai yra kiekviena šeima, kiekvienas e, ūkis, namas turėjo savąją šventiklą. Tai yra vėl visiškai skirtingas modelis, ar ne? Monopolistinis akropolis, bažnyčia, brūkšnelis ir decentralizuotas šventyklą, kur pasaulio centras yra ten, kur tu pasodini medį, tavo sodybą. O čia šiuo atveju pasaulio centras yra Vatikanas, e, kitu atveju Maskva, dar kitu atveju Briuselis, dar kitu atveju Vilnius, dar kitu atveju sugalvos ką nors naujo. <laughs> Bet tas pasaulio centras niekuomet nebus ten, kur tu esi čia ir dabar ir klausai šitos laidos. Iš tikrųjų, pasaulis yra centras ten, kur tu girdi šitą laidą, kur tu klausais ir nuo čia prasideda visas pasaulio centras. E, Taip, e, toliau dar yra įdomus, pavyzdžiui, pinigų nenaudoja. E, atsiskaitimo, čia vat aš skaitau iš Aubiečio, Johansa Boemo Aubiečio, visų tautų paprašiai įstatymai apygos. E, pinigų ne, ne, nenaudoja. Vykdavo natūriniai tie vadinamieji mainai, kas panašu Lietuvoje netrukus jau ir vyksta, barteriniai vadinamieji mainai, ypač už reklaminės paslaugas ir panašiai. E, E, moteris vyrams leidžiant viešai turi su gyventiniu, čia yra prašoma būtent e, vat, šitas kraštas, e, vadinamasis aukštaityje, tai yra, nuo, aš vadinu etnografinę Lietuvą, nuo maždaug Kernavės iki Mainiškių, Minskas. Moteris vyrams leidžiant viešai turi su gyventiniu, kurios vadina santokos pagalbo, pagalbininkais. Tuo tarpu vyrams svetimoteriau buvo laikoma gėdingų dalykų. Tai yra, jeigu vyras jau netlikdavo savo pareigos, e, žmona parvesdavo e, santokos pagalbininką ir pasakydavo, prašom susipažinti, e, reikia leidimo. <laughs> <laughs> kad e, savo pareigų nebetliekia, ar ten ūkinių, ar tai dvasinių kažkokiu, tai ir prašom susipažink šeimos taikytojas. E, ir netgi buvo pareiga ir pavardės, kai kur yra išlikusios su to surištos, ypač aukštaityje. Tai tokie vyrų irgi buvo įdomios pareigos kartais. E, ir čia jis prideda, ta tauta taip skiriasi savo papročiais nuo kitų, kad jai pritinka šie aristof, aristipo žodžiai. Garbingumą kūrė ne prigimtis, o įprotis. Tai yra buvo labai aiškiai šitai visuomeniai, senoji iki krikščioniškai, kad garbingumas nėra tavo priklausimas bažnyčiai, tavo priklausimas kažkokiai kitai sektai, tavo priklausimas mokslininkų sektai, netgi <laughs> politikų sektai, e, psichologų sektai ar panašiai sektai. E, ne, o įpročiai. Jeigu tavo įpročiai yra visiškai nevaldomi, nekontroliuojami ir jie skleidžia aplink mirtį, nu tai viskas aišku. Bet jeigu tai yra ties, kas skleidžia gyvybę, kaip skleidžias kaip gyvybė, irgi viskas aišku. Ir tam nereikia jokių diplomų, nereikia jokių psichoanalitinių tarnybų, <laughs> vertinimo tarnybų, apklausų viešųjų. Tu tai matai ir tu tai gali vertinti ne nuo taikoje esant, nuo taikos, bet taikoje. <laughs> Tai va čia va, tie esminiai dalykai, e, kur e, išliko mūsų kalboje, mūsų žodžiuose ir e, netgi jeigu pasižiūrėsim valstybinę lietuvių kalbos komisiją, kuri yra įkurta berots 1950 pabaigoj, tai buvo Lietuvos komunistų partijos, partijos įkurta, E, ir jai vadovavo berots vienas iš svarbiausių to meto MGB karininkų, pulkininkų, Zymanas, tai buvo tikslas sunaikinta kalba. Tai taip ir e, čia šiuo atveju šitą mūsų kraštą atėjęs buvo irgi ta naikinama kalba ir jeigu šiai dienai pasižiūrėsime, beveik visos vadinamos institucijos arba lietuviškai įstaigos <laughs> e, vartoja tik tai tos kalbos žodžius ir tai buvo bandoma tą okupacinę Čia vėl tam tikras occupation, užimta erdvę, užimta vietą, e, pašalinti esamą nusistovėjusią tvarką, įpročius, papročius, įskaitant kalbą. Ir ką šiai dienai mes matom turbūt e, būtent per paskutinį 50 metų, tai yra nuo 1950 iki 2000 metų, mes matom gan sėkmingai pavyko padaryti bet tai yra vienas iš didžiausių lietuvių, ypač kalba vienas iš žmonijos turtų ir raginu, galbūt kas nors įsiklausys, e, visgi reikėtų lietuvių kalbą paskelbti UNESCO saugomą kalbą ir visos ministrus išmesti, aš turiu omeny žodžius, e, tarn, tarnais pavadinti visas e, prezidentūros, e, pirminink, pirmininkas būtų prezidim <laughs> ir panašiai, arba kunigaikštis blogiausia atveju ir, žodžiu, e, sutvarkyti taip, kad ta aplinka būtų sveika. Nes e, kai jinai pradeda gesti, pradeda be abejo nuo to, kad žmonės nebesupranta, kuo tu daugiau tarptautinių žodžių vartoji, tuo tu mažiau tu aplinką supranti. Tu gali kalbėti ir nesupras, ką tu iš viso pasakėjai. <laughs> Tas didžioji dalis, ypač su mokslininkais, ir yra, kai pasiklausai, pasižiūrėjai, net nesupranta, ką jie kalba, nes jie vartoja žodžius, kurie jie nesupranta. Latiniškus, graikiškus. O kai mūsų gimtaja kalba, tu gali suprasti aiškiai ir paprastai viską. E, taip, toliau e, dar e, vieną iš tokių keistų citatų, Merkatoriaus e, žemėlapiuose apra, apra, aprašyta, a, pavyzdžiui, miškus jie laikė šventais ir vadino devų buveinėmis, o gyvatę žalčius laikė kiekvienas namuose, maitino ir garbino kaip namų devybės. Abipusio vyro ir žmonos sutikimų lietuviai lengvai skiriasi ir vėl tokiasi, kartodami tai daugelį kartų moteris viešai vyrams sutinkit, vat, kaip jau minėjau, turi sugyventinių, kurios vadina santokos pagalbininkams, tačiau vyrams buvo gėdinga. Nubaustasis mirties bausme savo šeimininkas e, būdavo priverčiamas pats pasikarti. Jeigu atsisako tai daryti, yra mušamas ir ko neveikiamas, kol nusižudo. Tai jeigu mirties bausmė būdavo, tai būdavo, turėdavai, nu kam čia dar kitų žmonės, e, pats turėdavo savo rankomis tą padaryti. Tai va tokie e, papročiai buvo e, tame laikotarpyje, e, kurie šiai dienai, e, kaip, pasak, kaip ten labai gerai pasakė, paminėjo vieno graiko žodžius, kad šitą tautą kūrė e, ne papročiai, o įpročiai, kurie jie jos kontroliuoja, valdo, atrenka ir palieka tik tai tos, kurie yra tinkamiausi bendruomeniai, kurie tinkamiausiai asmeniui, palaikyti gyvybę ir išlaikyti tą gyvą santykį. Šiai dienai pas mus viskas yra priešingai pastatyta ant nesąmoningumo, ant e, pavloviško behaviorizmo, ten, sakykime, e, šuniuko lygyje. Pavyzdžiui, tas pats skambutis – E, kur šuniukams spaudai atneši maistą, seilės pradeda tekėti. Paimkim mokyklas, tas skambutis iki pačiai dienai yra spaudžiamas, kur paspaudus visiems moksleiviams seilės pradeda tekėti nuo to skambučio. E, žadintuvas. Tai yra tiesiog tam tikras modelis, kur ta visuomenė gyveno nuolatiniam strese ir tiesiog dirbtinais e, metodais yra formuojami dirbtini, kuriami dirbtini įpročiai, kur nesąmoningai kuriami. O to atveju šita visuomenė labai matosi buvo milžiniškas samoningumo lygis ir todėl prasibraut pro tą samoningumą ta šventoji Romos imperija e, kad sektantiškoji katalikybė, sektantiškoji krikščionybė, iš esmės tas pemenų ideologija visą čia negalėjo, nes tai buvo svetima, nesuprantama ir išliko nesuprantama iki pačiai dienai. Pavyzdžiui, paimkime e, patį pavadinimą, prūsiškai Biblija skamba kaip Bibelė. Čia aš tiesiog žodis į žodį sakau prūsiškai. Ir e, vat, ką birbinti reiškia e, mūsų kalboje, taip pat visi gerai žino. Tai vat, birbinė, birbinti, dar tikrai vat, ir tas išvestinis žodis ir yra ta savotiškai bibelė. Tai, nes tai yra tautosakos rinkinys, e, arabų liaudės tautų, parašytas anksčiausiai rašytinėse šaltinėse Aleksandrijai, Egipte 70 maždaug grubiai, 70-60 metais prieš Kristų keletos e, hebrajų mokslininkų, tai pavadinkim, dirbusių ties tautosaką. Ir tas, tai įsivaizduokim, mūsų vidūnos yra tokia tautosakos rinkinis Basanavičius. Ir tik tai tiek, tai parodo vėl tą samoningumo lygį, kad mes savo pasakų nelaikome e, pasakomis, E, ir tikrovės dalimi, bet arabų liaudės pasakas mes laikome tą tikrovės dalim, kuri mus patalpina į pačią žiauriausią tikrovę, kokią tik tai galima įsivaizduoti. Ir e, e taip mes dabar pereisim pamažu prie labai labai žiaurių įvykių, E, kurie įvyko, e, aš tai nu, tiesiog galbūt daugumą ir stogą nuraus e, apie tai, ką mes toliau čia kalbėsime. Tai yra apie Vytauto Jogailos santykius, Algirdo mirtį šiek tiek ir, po, ir Kestučio nužudimą. Nes jeigu mes pasižiūrėsime, kaip tai įvyko, kodėl ta krikščionybė, tai buvo du asmenys iš tikrųjų, Vienas vardu Vytautas, Kestučio sunus, kitas vardu Jogaila, Algirdo sunus, kurie ir įvedė tą krikščionybę į e, tą vadinamąją sarmatišką Europos dalį, e, kuri viens prie vieno Lietuvos didžioji kunigaikštystė sutampa su anksčiau įvardinta kartografija žemėlapėse istoriniuose šaltinėse, kaip Sarmatija Europinė. Ir va čia yra ta proistorė, kurios mūsų tie vat e, ištreniruoti behavioristinio elgesio, e, įprogramuoto elgesio nemato. Tiesiog nemato. Rašo baltai kokį žodį. Nėra baltai žodžio tame laikotarpį ir nebuvo. Todėl, kad tie žmonės save taip neįvardino, taip, kaip minėjau, įvardino vokiečiai. Bet už to, už tų tokių vat, mutacijų, už tų, e, sakykime, mūsų integracijos į civilizaciją, čia aš tik vieną lietuvišką žodį, jungtuką į panaudojau, tyčia. Irgi protingais žodžiais. <laughs> jo, kad protingai skambėtų labai. Tai e, yra Vytautas su jo gaila. Ir vienas, kas mane labiausiai pribloškė, e, tai e, kad at, paklausiu, kas nužudė Kestutį. Vat, iš vadovėlių, iš e, šiaip lietuviškos istoriografinės sampratos, mes žinom, buvo Krievos pilyje. Kažkas tai jo, bet ir pasmaugė. Jo pasma, bet tiesiogiai, vat, kad tas ar tas nėra... Yra Vytauto laiškai, kurio yra parašyta tiesiogiai. <laughs> E... Mokykloje to nemoko. <laughs> jo, bet ta prasme, šiai dienai, sakykime, yra visgi lietuviškoje sąmonėje, kad jo gaila. E, Bent jau teks suformuoti iš jo, tikrųjų. Arba jo tarnas, nu, ta prasme, jo tarnas greičiausiai, jo tarnas e, greičiausiai tą padarė, arba jo tarnai. Yra Kestutis buvo nužudytas, e, jo gailos. Tai buvo, sakykime, e, apie 1300 grubiai tarp 70 ir 1380 metų. Ir dabar gyvenimo istorijai pasižiūrėkime. Mes matome mm, du geriausius draugus e, Vytautą ir antras jo draugas, koks geriausias? Jogaila. Ta prasme, Turbūt, iš, jo, ta prasme jeigu mes pasižiūrėsime, e, jie du žalgirio mūšį paimkim tą patį, paimkim tolimesnį valstybės, netgi e, karūną, kurią, kaip vadinama, Krokuvai Lenkai paėmė. E, iš tikrųjų, Jogaila, kokie Lenkai, Jogaila paėmė karūną ir su Vytautu, Vytautas jokių pretenzijų nekėlė, net atimt, atėmus karūną. Tai vadinasi, buvo sutarta ir jie sutardavo visais klausimais. Ir jeigu pasižiūrėsim dabar, kur Vytautas gyveno, sakykime, ar Trakose, ar Gardinė, ar e, net Vilniuje, sakykime, ar kitose miestuose, kurisai gyvendavo, jis visur vežiodavosi asmenius arkybiniai, kurie būdavo karaimai ar betotoriai. Ir ten įkurdavo gyvenvietės aplink tas vietas, kurisai gyveno. Tai yra, aplink Vytautą mes nematysim baltų žmonių. Tai vat Vytautas nuo kažko labai saugojasi, Vytautas kažko tai labai bijojo, e, kaip ir jo gaila. E, tai kodėl tai įvyko ir kas įvyko, mes sekančiai laidoj ir patyrinėsime. Čia iš tikrųjų tokia intrigėlė gera. jo, <laughs> ir panašu, kad mes galbūt rasim atsakymą, kodėl Vytautas bijojo lietuvių. Bet kodėl jo gaila bijojo lietuvių kodėl jie bijojo čia e, būti be asmens sargybinių, be Lenkų keipostuose, tose e, e, pagrindiniuose tarnybose ir panašiai, kas čia iš tikrųjų vyko. Ir kodėl Kestutis mirė ir kodėl Jogaila, kuris nu, liktai ir atsakingas už Kastučio uh, e, mirtį, tampa geriausiu Vytauto draugu. Būna. Istorija bet kokia atveju. Tai kitą penktadienį nuo 11 <coughs> Taip, valandos. Pratesime jo apie tai, kas iš tikrųjų už to stovim kas iš tikrųjų galėjo įvykti. Ačiū Jums šiandien, 12 valandą naujausias pulso žinios, beje, priminsiu, kad uh, Laidą galite parsisiųsti iš interneto pulsas.lt arba Aivarą Lileiką rasti ir Facebook'e. Šiandien tiek, iki susigirdėjimų kitą savaitėlę. Iki. Ačiū. Iki.